www.paltak.com Soba put vjernika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا zatrpani. Ostaje samo وعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti tražiš istinu, kreni stazom pravovjerna. ضج سبع من أراضي أمتي سارت له كريمي كوتن ليرميكا فارسا عفى القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما U istinu je ova vjera lahka, pa kogod ide protiv njene prirode i preteruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre volje. مقصدي www.baltak.com Sova put vjernika Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onom čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. خطاب حقا قد جفوت ديارنا كالصخر يسمو عالي الطيران يا أيها gostovanje uživo, širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas usreće. Stalna parola Allahovog poslanika sallahu i sallam ashaba je bila oni neće pobijediti. Parola je bila oni neće pobijediti. Pazite, znali su ashabi da će biti mrtvi ashaba? Nisu ovo. Doće biti. I bilo je odmah u startu. Šest ashaba je preselilo. Ali su i oni znali i oni su govorili oni neće pobijediti. Šta ovo znači? Da mi ne moramo izgubiti nikad. جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج I u najtržim trenucima, momentima, ljude motiviše na pobjedu, na uspjeh, na uzvišene ciljeve ove vjere, u, u kakvoj god situaciji oni bili. A ne mogu biti gori od ovih najgori. Gladni, žedni, bosi, umorni, kopaju, krampovi u rukama i čekaju ogromnu bitku. Deset hiljada ljudi spremno da dođe. I on njima govori, ne, ne, vi ćete biti gorni. من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم Nemoj ko Sufije. 20 dana ko ubleha krenu izgovarat Allah pa na kraju više nemoj snage pa samo će uh, uh, uh. Onda im teško, samo iću, uh, kad će stat, više ne mogu izdržati. <laughs> to je gotovo. Zato, I onda očekuju, kaže, tako su tamo u, u, u, između Egipte, Alžira, čini se, ne znam tačno, kad su napaleni mušička vojska i oni su, milion sufija izašlo, izvadilo drva i tra, čekali kerame, da imala dani da propuse drva da budu topovi. Došli ovi svi poklon. بالكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا Tako su židovi, to jest njihovi prvaci, uspjeli ujediniti sve glave kufra u to vrijeme. Sve su ih okupili i ujedinili oko jedne riječi. Da budu zajedno. Zbog čega? Pa na unište islami muslimane.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 Allahu te bareke wa ta'ala i neka je salavat i selam <clears throat> na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam onoga koji vjerno dostavi risalu i onoga koji je Allah te bareke wa ta'ala posla kao milost svim svjetovima. kad kažemo milost svim svjetovima, zaista onaj ko odbija poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on u stvari odbija milost Allaha te bareke ve taala. <clears throat> Što znači da sa svim što je došao Allahov poslanik, sve što je došao, sa čim je donio, od šerijata, od svoga gospodara i našeg, je milost Allaha. I ti šta god da odbiješ i odbijaš, odbijaš u stvari milost gospodara te bareke ve taala. I onda možete misliti kad čovjek odbije milost i uzme nešto što nije milost. Sasvim je razumljivo da će izazvati šta? Srđbu onog koji je poslao milost. Ne shvatate? Čovjek odbija milost, a poslanik je nama došao ko milost. Ne on kao osoba. Između ostalog i tu, ali ne kao osoba da mi kažemo da on se, da on došao nama ko milost i mi ga volimo. Ne. pravo ispoljavanje vjerovanja da je on došao ko milost je sljeđenja onoga sa čim je došao. To je milost. Od gospodara te barake ovo teala. I ovo je ujedno i odgovor onima koji kažu da će se njima Allah smilovat, on je milostiv. A odbili ovu milost. <laughs> neće je. Ne da je neće, nego joj se rugaju. Rugaju se milosti i kažu nama će se Allah smilovat. A rugamo se vehabijama, jel, teroristima, ovima ili onima, i kažemo nama će se Allah smilovat. Ste malo, poput židova, jel da? Na to posjećate. Mi smo djeca Božja. Zažalite smrt ako istim govorite. <laughs> Tako i ovi. Šta je? Bil volili, bil pod Allahom milošću da budete njegovi vojnici? Što on kaže, tako je. E, to je, kaže, radikalizam. Vi ste teroristi. Mi nastavljamo uz Allahu dobrotu i pomoć sa sirom poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa smo, došli smo do bitke Al-Hazab, to je Hendek. Jel da? Nakon što smo pr pretprošli put, jel da prošli put, ja nisam bio između Uhuda I onda kad su bile neke male bitke, jedna od tih je koju zovu mali bedr, jel da? Kad su mušici na čelu sa Ebu Sufjanom krenuli <clears throat> na dogovorenu bitku, sjećate se poslije bedra, nakon godine, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem postrojio svoje vojnike, jel da ovako je nekako bolje, kad kažemo vojnici, onda znamo o čemu se radi. Kad kažemo muslimani, musliman, Može biti da nije vojnik, jel' ne? Nažalost. <laughs> jel' da? <laughs> ovaj, ali kad kažemo vojnici, govorimo, evo vidite, nakon bedra, sam život poslanikom, salalavi selem, su bile šta? Mudrost u davi, popuštanje. Ha? <laughs> Nije sam život sve u sjeni sablje. Sabur, prvo je bio sabur, pa je došlo šta? Da je došla sablja. E, to je stanje muslimana. Muđahida i oni koji dobro znaju kad boš pumpa se upali, kad ne upali. Jel da? Ili je sabur, ili je sablja. Trećeg stanja nema. Ne možeš biti kukavica ili sam urašil, a nije sabur, da ti predvidiš da mogla biti sablja, pa da ja to malo prije vremena, jer bi moglo nešto biti. Ako bude sablja, nisam ja spreman, mora se nešto desiti nepredviđeno. A? Kako to kad smo sami jedva čekali da se desi nešto nepredviđeno? Kod nas obrnuto, jel da? E, ovo bi moglo biti, kaže, ako budete tako, vašim sebevom možda bi se mogle brade zabraniti. Jel da? Ili marame skin. Čuj našim sebevom. <laughs> Kakva su to teorije? Ovako razmišlja samo čovjek kome daje da zaviri malo kader, u stvari on je već zavirio. Nje sobine onih koji, ovo nije, ne, ne povlači za samo da musliman ne treba biti oštruman, jel da? Niti želiti iskušenja. A kad bi išli takvom logikom, onda je veća nužda, jel da, da mi ne pozivamo da nas ne bi uapsili od skidanja vrade. <laughs> tako? Jer vidimo da je se sve nešto diglo. Čitava zemaljska kugla. Neprijatelj se okupno kova, sa? Svi, šta ćete sad? Hazbun Allahu wa ni'mal vakil. Eto šta ćemo. Mi ćemo ići u zaštitu kod našeg gospodara svih ti neprijatelja i svih svjetova. je stvorio ti nama kukaš na njih. Sti <laughs> normalan. <laughs> Zato Allah stvorio neprijatelje i nas. I neprijatelje i njegove prijatelje. On je stvorio i ti nama kukaš šta ćemo. Pa on je stvorio. Zamoćemo njega da nas pomogne i da... Eto, eto tu ćemo sad. <laughs> Riješen problem. Šta ćemo sad? Sad mi njima kažemo, e šta ćemo sad? Kad vam ovo odgovorimo. Jer on je stvorio i Buša, jel da? I Obama. To tako? I onog papu. Samo što ja za papu kažem, ovaj, ne, kažu, smeta, ja kažem, smeta stolica. Ono smeta svakako smeta, jel da? A ono stolica, moje tumačenje, ja mislim, na onu stolcu kazuješ doktoru, da trebaš izvat. Kaj doktor, trebaš stolcu izvat. <laughs> Nikakav problem. Ja kažem, smeta stolica. Ona stvarno smeta, tako i ja. I njega je Allah stvorio. I mi zamolimo svog gospodara i eto. <clears throat> Nakon, eh, kada, prije samog Hendeka, jel da braću, Svi su se opametili nakon ove male, malog bedra, jel da? Allaho posljednice na strelem sa sahabima ostaje tu osam dana. Tako rade muđahidi ljudine. Čekuju da dođu. Evo, čekamo vas. Ovi nisu došli. Ebu Sufjan, jel da? Njegovo oštro oko je primijetilo da nešto nije u redu. Ne, ne, nego Malo je strah sve odradio i on je njima rekao, kaže svojim mušicima u smislu, nema više plodova lako, ajmo mi nazad. I ovi su njegovi vojnici, njih možda oko desetak hiljada, Allah najbolje zna, jednoglasno odlučili, svi ko jedan, hajmo nazad, nećemo nić na bedr. Allah te var, htjela poslanik sa veselem, dade im da su tu imali trgovine i zarade osam dana su čekali mušika, nemaju, vratili se nazad. Vratili se nazad. I onda je nastalo blago primirje. Muslimani su dobili na rejtingu, što bi se reklo, jel da? Strah od njih je već uveliko bio u bitkama i njihovim, njihovom načinu borbe i žrtvi. Zašta? Za Allahovu vjeru već se počelo pričati na sve strane. Već su tamo s one strane mušika vojne formacije na koje ovi moraju računati. Šta? Ovi vidjeli su mušici meke da ovi ljudi ginu za ono što pozivaju. Sad imaju problem. Ovi hoće da ginu <laughs> za ono što pozivaju, a ovima se ne gine. <laughs> Njima daje da žive. Kakav je to spoj? Života i smrti, a? Ovi hoće, u dženeta ovima se ne ide nikud, a lažu. Kad se ove dvije tačke sudare, nema tu više, trava ne raste, jel? Pa su, svi se nekako primirili, primirili pred Hendek, Osim koga? Pa židova, koji će drugi? Njima nikako nije hampasala ova situacija. Ono, mir, mir, niko nije kriv. Oni moraju rad započin. Izbojazni, zato su bili sustretljivi. Da se njima šta ne desi, jer su oni dobro znali. Jel da? Ko što i danas dobro znaju. Je tako? I danas dobro znaju. I oni su uvijek predustretljivi i smišljaju načine kako da suzbiju poslanika sallallahu sallam i njegove ashabe. Pa su, kaže, napravili oni svoju sjednicu parlamenta, jel I donijeli odluku da muslimane sredi i poslanika sallallahu sallam. I šta rade židovi? Znali su židovi da ne mogu sami. I inače, svi oni koji se oslanjaju na brojnost počevi od muslimana, a mušici pogotovo, ali muslimani to su paganski običaj. Jer ćete Allah, te barak i otala prepustit u momentu kad treba da se da traži zaštitu kod njega prepušćete onome na što se ti oslonio. A to je brojnost. A šta ima, šta ima mi koristi što je nas milijon kad je 999 kukavica? <laughs> Ne imaš od toga ništa. Kad bi svi sjedli tenkom, a džabati kad nema ko povući na nišan. Bolji je ona jedna što umi ne nego i svi oko. Više učinka napravi. I pa su rekli, hajmo kaže, zadat smrtonos i udara s muslimanima. Nisu mogli više podnijeti. <clears throat> Pa su počeli da smišljaju plan kako to da izvedu. I pozvali su sebi u pomoć Pa ti jedno od dvadesetak jevrijskih prvaka, njihovi jele glavešina, ili sposobni sa retorikom govora su krenuli da traže još ljudi da bi mogli ovo izvesti. I počeli su svoju huškačku politiku. Počela je jevrijska dava. Tražili su sebi mušike meke, predložili im što će da urade, ovi su se jelde. Odmah su prostavili, <laughs> malo sutra. Jedva dočekali sad židovi počinju da vode kolo. Pa su tražili, ovi su im obećali pomoć. Mekanski prvaci, kureši oni, obećali da će stati uz njih protiv poponika sa ovicele. Pa su pozvali i ona plemena, neka su odbila, ali većina njih su pristala. Da se udruže svi zajedno, svi zajedno u borbi protiv Islama i muslimana, prvi poslanika sallallahu sallam i njegovih asaba. I tako su Tako su židovi, to jest njihovi prvaci, uspjeli ujediniti sve glave kufra u to vrijeme. Sve su ih okupili i ujedinili oko jedne riječi. Da budu zajedno. Zbog čega? A pa da unište islami muslimane. Još onda, hej, zamisli. A pa to radi danas, jel I nikad neće uspjeti dok šta? Dok se muslimani budu držali pravog puta. Zbog čega? Pa zato što uzvišeni samo pomaže pravi put. <laughs> <laughs> jednostavno to je puno filozofije Allah samo pomaže pravi put i u Kur'anu kad god se spominje pravi put to je put njegova poslanika sallallahu alaihi sallam to je pravi put sve ostalo su krivi ti da možeš reći da je tavaf oko kabura pravi put on kaže ja se približavam Allahu i pravo se približio nisi mogao dalje otići od širka tu si. Pa su krenule, krenula je skupina da skupi, kako smo rekli, jel da, sve te snage kufra u to vrijeme. Međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam nije bio kako ga mnogi pred, hoće da pretpostavi, da predstavi preko sebe da pokažu da je to sunet, to može biti, braćo, i te kako opasno. Da ti promijeniš sav svoj identitet, da, da bi ljudi prihvatili islam, zato što se ti lijepo znaš na smijat. <laughs> zato što si lijepo podbrio se, kvalitetno. I ti sve to radiš na uštrbu, hoćeš da ljudi prihvate sunet. Pa šta ćeš im reći kad te budu pitali? Halo, ba čoveče, zar je mevlu sunet? U što ti mene onda pozivaš? Jel shvatate što govori? Pa je poslani sallalahu alaihi sallam slao imao svoje specijalne jedinice, tako kažemo, jel da, izviđače. Tako da ovi nisu mogli napraviti ni jednog pokreta da to Resul sallalahu alaihi već nije znao. Jer su te izviđačke jedinice desanske jedinice El Muzahidun, jel da? Oni su radili svoj posao, a sabi su pratili žurno šta bi rade i izveštavali poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovi su se mušici već skupili da krenu prema Hendeku. Bilo ih je sve ukupno, kažu oko 10.000. To je ogromna cifra. Ogromna cifra ljudi, zamislite sad, 10.000 ljudi dobro naoružani. kaže poslanik sa veselem sazvu vrhovno vijeće, to je šuru, komandante, i da im saopšti o čemu se radi. Pa su <clears throat> razgovarali kako da formiraju liniju odbrane. Jer dosta vojnika ide i šta bi bilo najbolje koju strategiju da zauzmu. Jer zamislite da Resul Salavi nije slavo izviđače, kako smo rekli, diverzante, specijalce, <laughs> jel da? Da ih nije slao, zamislite šta bi se desilo da je deset hiljada ljudi napalo Medinu. Pa nije bilo više nego ukupno žena i djece vojnika u Medinu. Nije bilo više mušika. Šta bi se desilo? Kako bi, ovaj, sa kakvom teškoćom bi muslimani ratovali? Pa je Selman el Farisi rekao, Allaho poslanik, Salavi Selim kaže, Allaho poslaniće, ja dok sam bio perzijski vojnik, činim se, yes. jest, Kaže, mi smo imali, imali običaj kopati te rupe, hendeke, jame, tako da spriječimo prozor vojske u naša sela. Postanik sallallahu alaihi sallam je odmah shvatio čemu se radi, šta ovaj sahabija govori. I odmah je naredio da se krene u akciju. Gledajte, odmah iz tog momenta da se krene sa kopanjem hendeka. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da se sa sjeverne strane kopa, jer sa ovih ostali strana mušici nisu mogli doći. Znači, strategija, izviđanje, šura, pronicljivost i odluka u pravo vrijeme je odluka muslimana. Je ono što musliman mora imati u glavi. Znači, da saslušaš kad su situacije, pogotovo ove, kad treba brzo odlučivati, da saslušaš ljude koji? Koji su šta? Iskusni. Selman Farisi, šta kaže on ovde? Ja sam u Perđiji, mi smo tako, znači iskusan. I gledaj, odmah je Fadilet bio. Korist odmah od iskusnog muđahida je bila šta? Poslani se strema, odmah pristaje, kaže, to je odlišan. Odlišan ideja. I odmah naređuje spravedbu. Znači, više nema, to je to. Najbolja opcija, da se iskopa hendek i tu ćemo i dočekati. Povlačenja nema, jel ne? Kako povlačenje? Kud će se povući? Kad će on tebe goniti? Oko čitave zemajske kugle, samo da te odrati od vjere ili da te ubije. Nemaš kud pobjeći. Bježi kud hoćeš po čitavoj zemaljskoj kugli. On ide za tobom. Zato što je njemu komandant. Ko? Iblis. Iblis mu komandant. I on naređuje. Za njima di god da ode. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bodrio ashabe kad su počeli kopaju i sam učestvovao u kopanju kanala oko Medine. <clears throat> Pa su jedni ashabi kopali, a drugi su nosili zemlju na leđima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bodrio ashabe. Pa su se tu između ostalog i pjevušili stihovi. Vi znate da su Arapi bili dobri pjesnici, stihovi, kako bi i oni, između ostalog, kroz njima, kroz stijove, se bodrili ashabi. Pa je poslanik sa selem govorio, Allahume la ajše illa, ajše lahira, fagfir li muhađirine ansara. Kaže, moj Allahu, ovaj život nije ništa. Tek je život, život posle šta? Na ahiretu. Pa kaže, oprosti muhađirima i ansarijama, oni su iz mog, ljudima iz mog umeta. Od Enesa radijala on se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je ošao otišao da obiđe ashabe da i vidi kako kopaju ugledao i je zajedno muhadžire i ensarije kako kopaju kaže a bilo je prilično hladno ujutru oni nisu imali ni sluge ni robove asabe kaže već su to radili sami sami pa je rasul sallallahu alejhi ve sellem gledao tako gladne i strpljene pa kaže <clears throat> prenosi se od Beraib naziba koji kaže da je vidio Allahovo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže kako nosi odnosi i on zemlju iz kanala sa njima od silne prašne kaže nije mu se vidjela koža na stomaku Allahov poslanik nosio šta? Zemlju. Kopao sa njima. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem Danas kad dođe neko ko je malo učeniji, jel da? U tu moraš. E, crven tepi na, no, pa ne može on stat na zemlju odmah, <laughs> on na tepi mora doći. On je visoko. On je visoko i to, ne moraš ti njega više ne reagirati, sad su počeli sami govoriti. Ja sam završio, ti si ništa. Ja sam to, ti si nula. A šta ako je on kod Allaha velika? Šta ćeš onda? Šta ćeš onda? ja kaže, znam, Čitao Kur'an. A ti, Ja znam više nego Halid ibn Velid Kur'ana. Eto. <laughs> Šta ćemo sad? Nije to, braćo, mjerlo. Gledajte Resula sallallahu alejhi ve sa svojim ashabima. Ulazi u rupu. U rupu ulazi. U hendek kopa zajedno sa njima, nosi zemlju. Prlja se. Kako ga nećeš onda voliti, Allahu? Kako nećeš takvog vođu voliti? Kad on radi sve sa njima. I on neće da oni osjete da on nešto više iznad njih. A Allahov poslanik. Ha? Ajmo ga tako predstavljati. Ajmo ga tako. Ajmo se mi malo prljati. Ajmo mi malo. Nek nas stare, jel ne? Pusti kravata i leptir mašni. Idi to ba. Aj malo među ljude unidi. A nije sa pozicije, to je moj narod. To su naši ljudi. To je naš narod. Hajde među njih da vidiš malo. Pitaju u bijedu kakav je ovo narod, pa ćeš vidjeti. A ti gor vidiš, šta vidiš? Vidiš samo ono što hoćeš ti da se vidi. Izraim a.s. kaže svom narodu. E narode, ja samo nemam ništa. Odrićujem vas se, vi ste mi neprijatelji, je mržnja između mene i vas dok se ne radite Allah. A šta im je rekao? O narode moj. Je tako? Jesu tako? Nuh a.s. kaže, o narode moj, hajte ulađu neću, nek vas nosi voda. Ne, Allah moj, ne ostavi nijednog. <laughs> Sve je uništi. Vidi ovaj protiv svog naroda. A govorio je, o narode moj. Hm? Nego ovi hoće da kažu da je ovo, o narode moj, da se to misli da su sve muslimani. A mi ne kažemo tako. Umet su muslimani. A narod mora biti svakom. <laughs> mora biti Petar mora biti narod, jel da? Tu živiš, u Minhenu, ti sam, sve oko tebe čufri, čafri, ti kažeš, ovo je moj narod. I kažeš im, o narode moj, primite islam. Sad si ispunio misiju. A ne moj finte. Hoćeš da kažeš, o narode moj, pa da drugima kažeš da se to misli da su sve to muslimani. Jest. E zato smo mi umet. I zato Resul sa selem kaže, ne kaže, moj narod se neće umet vidi na zavlodi. Ne kaže, moj umet se neće vidi na zavlodi. tak? Jes tak. Moj umet se neće, i kad se spominje muslimani, kaže se umet Muhammeda sallallahu sallam. A nije narod, o, mi smo narod Muhammeda sallallahu sallam. Ma koga ti blefiraš, bolam? Mi smo umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, Pa Allah, te, uh, poslanik sa citirao im stihove, između ostalog. Kaže, gospodaro moj, da nije tebe, mi ne bismo bili na pravom putu. Slušajte ovo. I to je opšte poznata stvar. Poslanik se sve kaže, gospodaro moj, da nije tebe, mi ne bismo bili na pravom putu. Pazite, braćo, ovo govori Allahov poslanik. Da nije tebe mi ne bismo, ja tvoj poslanik, Allahu moj. Ali ja govorim kome? I nama. On govori da nije tebe mi ne bismo bili. Za sve govori. Za sve koji su na uputi. Da nije tebe mi ne bismo bili na pravom putu. Šta je ovdje rečeno? Sav šerija. Ko je na pravom putu? On je za, na pravom putu zato što? Što ga je Allah uputio. A ko je na krivom putu? On je na krivom putu zato što? Što ga Allah nije uputio. A nije ga uputio zašto? Pa zato što je na krivom putu. Izabro je krivi put. A krivi put nije uputa. Va šar umori muhdatatuha, va kule muhdatatin bida. Svaka novotarija je zabluda. Možeš li onda ti radi zabludu, a govori da si upućen? Ne možeš, jednog si budala. Unuk nisi normalan. Pa da to kažeš. A kako ćeš onda biti upućen? Ako je to zabluda. <laughs> Šta ćeš sad? Nije li zabluda? Nije, kaj to je tradicija. Pa i tradicija može biti zabluda. Pa tako? Jesi li onda upućen? Je tradicija uputa? Nije, ne može biti. Kako će biti tradicija uputa? Nisi upućen, tradicija nije uputa, Jer bi ti onda lago na Allahovu vjeru, to jest na Allaha, da kažeš, mene je Allah uputio da ja napravim danas svom djedu Manojlu Mevlud, jel ne? <laughs> Kako ćeš to rit? Ne varaš to riba, je mu lagat. Tebe je Allah uputio kad uradiš ono zbog čega te uputio, to jest što je radio Resul Salavi Selem. Onda si upućen. Jer onaj koji je upućeno neće raditi ono što nije šta? Uputa. Jer onda bi ti lago na Allaha. Radiš nešto suprotno i kažeš da je uputa. Gledajte sad ovo. A možete onda zamisliti. Kad čovjek uzme zabludu i hoće sa njom da dođe do upute. <laughs> hoće čovjek zabludu i uzme sebi i otvori vrata parlamenta i neće kaže ja ovim idem do upute. Pa dobro, jesu upućen na to. Ko te uputio na to? Smiješ li da te Allah uputio da budeš demokrata? Ha, aj ščipi. <laughs> aj ščipi ako smiješ. Smiješ si reći, mene je Allah uputio da budem predsjednik opštine. Ili da ne, da budem predsjednik federacije, malo je predsjednik opštine, to ništa. A ne, ja sam ovo islo, ja sam čuo i ove opcije. Kaže, vidite njega, kaže, Allah stavio na visoke deređe. On je sad <laughs> načelik mu pa stakšila vas Allah me uputio da udara muslimane pendrekom. Gdje to ima ljudima? Svatate? Znači, lažu za zabludu da će preko zablude doći do upute. Nikad. Ovo nije nikom uspjelo. Ovo nije uspjelo ni bliz. Ko je probao lagat, pa ne ide. Privario Adem, ali i selam. Ja sam ti, kaže, iskren savjetnik. Hajme, poslušaj. Jesto ovako, to je gre, ali ja ti iskreno savjetujem, preko to Adem poslušaj šta mu se desi. E, Ademe, ali se laj, svidio? Iskren savjetnik Iblis, ovako hoćeš, poslušaj me. Pa mu se kuni Allahom polaži. Zbog zablude, izlaste iz dženeta. I nije samo to, nego ćete biti neprijatelji jedni drugima. Sišlo dobro i zlo na zemlji. I samo su dvije takve partije, treće nema. Kaže dalje Allah poslanice selam, kaže ne bismo znali, ne bismo znali udijeliti sadaku ani ti klanjati namaz. Sadaka je dobrovoljno djelo. Namaz je farz, gledaj ovo. Ne bismo znali sadaku, ne bi znali da. I zaista ima ljudi, ne zna znati sadaku. Ne zna šta je. On kaže da je sadaka svakog utorka ribama bacit uz vodu. Kaže, baci uz vodu, naćeš niz vodu. To je sadaka. I ono što treba, ne damo ova, da, da nećemo, gdje ćemo prim, prije svega. Jer kaže, petkom baci mačkama. Četvrtkom čukama, jel da? A samo jedan, određeni dan, ostale dane na ribe postrkaju, nema veze. Pa ima veze ostali šest dana, ne more nijest. Da? Jest. Pa kaže, dalje poslanik sallam, spusti na nas smiraj svoj i učvrsti nam noge ako posrnemo. Nevijenici nam nasilje čine, a ako hoće nered, mi ga odbijamo. To je taj nered. Ovo govori Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa kaže da su muslimani tad s velikim usjećenjem radili na kopanju hendeka uz veliki fizički napor To su, braćo, pustinje. Glad. Gladni i fizički napor. Pa, kaže, kopači su dobivali pregrš pšenice od koje bi se za svaku grupu od deset ljudi pravio po jedan hljepčić. Pregrš. Po jedan hljepčić. Koje su, kaže, malo samo umakali u masnoću. Eto nam ashaba. Radili su, a bili gladni. Danas, kaže, direktor dave, zamjenik direktora dave, pomoćnik dave, pomoćnik pomoćnika dave i njihovi šoferi. Ministri. Svi mora imati. I kad odu u penziju, još po jednu godinu dana još zaprimaju plate. Dobro, sad govorimo o, sad govorimo o našim ministrima. I oni i ovi ministri naši. I naši, i naši. Ako nema para, nema ni dave. Ja gladan ne mogu pozivati. Ja gladan ne mogu. Ne, šta ti je? Moja porodica moj. My home. Jel da? Ej, vidi ovo. Gladni. Malo hljeba i u moću masnoću. I jedi, bismillah. I kopaj. Trud za Allahu vjeru. Pa kaže Ebu Talha, je rekao, kaže, Allahov poslaniće, pozvali smo se, kaže, njemu, Allahov poslaniku, salavi se na glad i rekli, rekli mu, kaže, Allahov poslaniće, morat ćemo svjezat stomake kamenja. Ne mere se više drve. Svježi stomak kamenom. Jer stomak kad je gladan, unutra, ko da je balon, Znate vi to, jel da znate, većina vas zna kako to izgleda. <laughs> jer ste doživjeli nekad, većina ste bili svi u ratu, jel da? <clears throat> pa kaže, vidio je Džabir ibn Abdullah na poslaniku Salalavi Selem, da i njega žestoko pati klan. I on je bio gladan zajedno sa njima, jer on nije jeo, a da oni budu siti. O, glad. Allahu poslanik Salalavi Selem je, kao oni gladni, gladan i on zajedno sa njima. Gdje su naše vođe, la ilaha illallah, u odnosu na ovu. Nego, on, on mora biti istaknut u svim svojim, svo, u svakom segmentu života i društva. Mora se znat da on ima čulaf na glavi, jel da? He, on je, još kad ti, kad ti ukopa i oca i mater, još ti ukopa ti i zimcu, su kad ti ne vodi za sobom, sad, Kaže, ako je uglednija porodca, on poziva još dođite, kaže, dijaspora. Dođe i deset. A ovaj ne može ga odbiti, što? Pa sliječe ljudi da sam ja, nisam parali. Dovedi još hođa, slabano dođite, vas dvacit. Svako pomalo. I pojedu što mogu učesnici bedra jest mjesec. Oni pojedu za sat. Kolači i to Teletinu mu spremi, neće mu svašta jest. Teletinu. I kad krene kući, fino mu spakuju u kesu, najnovije moderne košlje, nemoj ženo da bi stalo, nemoj mi sramot, hoća će red, on će smimbera red. Lopovi, lopovski. Oznaka je tu. Oznaka je tu, jes, to je bijeli čulaf i mlež se na glavi. Mir, mir, kaže, niko nije kriv, samo nek je men dobro. I kažu sljedbenici Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Dok im narod nema, naš narod nema šta da jede, 530.000 ljudi na birojima, oni su se zdušno potrudili da i kad umru da im uzmu ono malo što imaju sirotnji. Pa ako je bijeda, njemu će samo jedan hođe otići. I to medresant, ako mora, nema ovaj kad. Ja zna ovaj da nema tu ništa. Zatim, znači džabat. Valja se oprljati. A kad jeđe na azab, mora neko kišobranost. On ne smije pokisniti. On svakako ne voli Allahovu milost. <laughs> Da će i kisniti. <laughs> Ne voli da osjeti kiš na sebi. Može se prelad i onda neće doći na saba. Ako malo više pokisne, neće mjese isklanjati. Ode na prinudni odmor bolovanje. A bolovanje mora i ja ne mogu pozivati više. Gotovo. Ako nemam šta jesti, pit i parno grijanje i auto, neću ni klanjati neću ni klanjati gotovo. Kaže, dole jedan imam, bio sam dol i rekao im, kaže, slušajte, tri i pol marke sabah od moje plate, ja, mene nemojte više zvati. Odbijte, ja neću više, da ne mogu dolaziti. Ozbiljno. Bude ga pet do jedan na džumom spava. Pa, odbij sad deset, ako što me nemoj zvati. Ne, ne, sad će biti, odbij pet, samo da ne pričam, samo ću zahvala Allah i to je džuma, može biti, ide. I kažu, mi predstavljamo sunnet, to je poslanika sa sve na ovim prostorima. Šta ćete reći Allahu subhanallah? Pa gledajte, braćo, stid, kako te nije stid Allaha subhanallah? Kako te nije stid da lažeš svom gospodaru? Šta ćeš mu reći na sudnjem danu? Šta ćeš mu reći? Ti predstavljao njegovog najdržeg stvorenja, poslanika sa sve gulio i tlačio i uzimo od naroda. Pa je kaže poslanik sallallahu alaihi vselem kad je Džabrin Abdullah vidio poslanika sallallahu sallam tako da je gladan, naredio je ženi i zaklo je bravće, a njegova žena sam je nekoliko pred pšenice i napravi hljeb. Kaže i on pozva poslanika sallallahu sallam, Allaho poslaniće Džabrin Abdullah Allah sahaba je bilo puno. Kaže Allaho poslaniće, hajdi kaže, sa nekolicinom asaba dođi pa jete. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem braćo moja, povede sve asabe. Stvarno, ko ne voli poslanika, sallallahu i selem, treba ga ubiti odma. Allahan. Evo sad dok ovo govorimo, dok kažeš samo jednu njegovu karakteristiku, svi kaže, ili svi, ili niko, svi idu sa mnom. Nije razlika u ovoj. Vi ste moja braća. Svi idu. Ili jedu svi. Neću ni ja. Ha? Ovo je ono što smo malo prije rekli. Dženaze samo idu u posebnu sobu. Oni i oni. Jel'le? Nemojte ga, ne žene idu posebno, muškarci posebno. Samo se tu razdvajaju. Znate zbog čega? Sad ću vam ja reći zbog čega. <laughs> Dvi su, ko vjerite u pitanju? mogla bi tam jedna sjenta i vam. Ako budu zajedno, jer se i hođinca mora nešto poneti. Ne može ni ona prazni ruku izaći iz kuće. To bi sramota bilo. Što veća kesa, to je bolja dženaza. Ha? Tako, tako. Šta nije briga što ti moraš u zajem koštala te dženaza 3000 eura. Umjesto da te košta kubi kvadrat daske, pa neke 20 varaka, neke 100, neke sve 150 će fini, sa pa nije toliko. I da to završiš i trpaj ga u zemlju. Što prije? Ako je dobro, njemu je dobro, ako je loše, da ga se kutarčimo. Kuplja smrt nego život. Na nis bio hođa ti u <clears throat> A vidiš, kako ovi? Nisam, alhamdulillah. Nije bio djevač, pa na Bogu da <laughs> Pa kaže, i on je posvo sve njih. Znate koliko je bilo? Asaba, hiljad. Svi. Pauza, kaže, za pauza za ručak. Ovo malo što ima, hajmo svijest. Sve i pozvu. A valah, gledam, ka, o, ponovo se vraća na dženazu. Gledam kad bijeda, bijeda umri hem što i dođe malo, hem što ovi to obezvrijedi, znači dadnu do znanja da taj džematlija kod njih klanjamo, ne klanjamo, to njima svejedno, ba, to je apsolutno svejedno. Ova isti imam, za koji sam malo prije rekao, je ukopao nekakvog šveđanina dole, to je u Republi Srpskoj, neću reći selo, nije bitno. Glavnom, taj je bio u osnovi nevjernik, nekakav, ili holanđan, ne znam tačno. A žena mu bila bošnjakinja. I sad ovi se digli, Pa ma bolan hođa, di ćeš njega kopat, kaže hođa, i loviš sam kop pod ostad njega, to je isto ovo. Nemo razlike. Iskren. A? Čudom mu niste rekli, tek vrđio ovaj jedan laj šta si uradio. I ti. I poslanim sa veselem povede svi njih hiljad. I svi su se, kaže, najeli i jeli su, a meso je ostalo netaknuto. Allah je dao bereket. Svi su jeli tijesto koga je ona napravila hljeb je ostalo netaknuto. E, ti uradiš što je do tebe i šta te briga kasnije. Še je Adela Zamra i Mehula? Hvala Allahu, braće, da mi spominjamo kad govorimo, samo spominjemo ljude koji su sve dali za Allahu vjeru. Sve siromasa, ne spominjemo. To je naša ulema. Allah moli da nas proživi sa njima. Amin, amin. I spominjemo, njega su Jedne prilike on priča. Rahimehullah. Allah molim da mu dane najveće deređe. Da ga uvede u džanetu Firdaus. I kaže on, kaže jedne noći smo, šeha Dela Zam govori, kaže, spavali smo u, pećini. A džeć je spava, drugo sunce. Ne treba više ni godin spavali, jel da? Subhanala, jasno. Šta su imali na sebi, sve vam jasno, ko da, jel da? Ko ovaj, jaknice, malo ima i to. I spavali su, kaže, i ušli su u neku kukućicu malu. Pa je bilo, kaže, dosta boraca i kaže, primijetio sam na njima glad. Šija dola, zamora mi Lulan govori. Kaže, vidio sam da su gladni. I kaže, kako je koji, kaže, sjedio onako od gladja, šutili su, nisu se jadali. Kaže, zaspoje. kad ja sam ostao zadnji buda. Ali mosto zadnji buda. Kaže, imeni su sreva, nismo imali ništa za jest. Malo vode, kaže, pili. Ka, kaže, na večer. Ja sam, kaže, drevnu, svi su zaspali, moji saborci. Allah, hoj, koja je to na vila, Allahu ekber. Molim Allah da ga uvede u džene Kaže, svi su zaspali ja sam zaspao i čuo sam, kaže, jednom udara sam vratima. Žestok udara. Tržno sam se skočio. Normalno, uz njih su bile, jel da? Kovjerte, one plave, ha? kese sa košljama, puške su rukama basuhala. Kaže na vrata, kad kaže Allahu Ekber, kaže ovan rogati kakvog kaže nikad nisam vidio. Šeha Dalazam govori, Rajmullah. Kerameti Afganistana. Rogati ovan, kaže, kakvog nikad nisam vidio. I kaže, še, <clears throat> dalje. Međutim, kaže, nije meni kaj sad toliko ibrat ovan. Allah ga je poslu. Nego kaže, sad razmišljam, nigdje nema tu mjesta da bi moglo se past. Sve je kamen i pustinja. Znači, nema tu šanse da pastiri prolaze uopšte, da idu u ovce, nema teorije. Uzvišeni poslu. Kaj zaklali smo, jeli, napravili čorbu, svi su se izredali. Sve ono što je bilo vojske, kaže, hrana nije nestajala. Džihad je, braća, život, Allah, kaže. <laughs> ne ja drugi. <laughs> Wallahi, ne ja drugi. Ajmo u život. <laughs> Amin. Allahu ekber. Ne, ne, mi ćemo reći, ajmo da baš vidimo što se nama desi. Da dođe djel vam kakav, jel da? Ajmo malo iza. pa su kaže, jel? Kaže, sestra Numana Ibn Bešira, dođe i donese u pletenkici malo hurmi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatraži od nje hurmu, ona istrije se ukrila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozva sve i svi su jeli. Sad su je osladili, jel da? Kaže, prilazi su uzimali jeli, a kaže, onako kako ona donijela toliko je ostalo. Ima ovo i danas, braću. Ima ovo se dešava i danas. Ja se sjećam u bočini jedne prilike pet, kad su ono, kad je došlo Esfor, NATO i ono, kad, znate kad je bilo ono, gungule, <laughs> ruski oni vojnici, spec of naf. <laughs> Kad su došli i pet, koliko je ispečeno? Allah mi, kaže Hamza, i mi dolazimo zadnja tura. Nas će bilo, Allah samo zna koliko. To je 200, 300 ljudi, bolno, možda i više. Svi su se izredali. I mi dolazimo zadnji Hamza ugleda. Kaže, ljudi, Pa ovi pet kolika nikako ne nestaje. Svi smo i mi smo jeli. I ostalo je opet. Allah mi jednog jedinu. Svidim nas, kad dva ona pojedemo sa sad. A pa mi, to je kraj, jele. Dva ona za sad smut. Hajde, hajde. Pa kaže... Još ćemo ovaj primjer za kraj navesti, jer Hendek je dug, ali da ne bi propustili ni jedan dio, pa ćemo nastati idući put. Kaže, u jednoj predaji koju prenosi Tirmizi od Buharije, a Buharija od Džabra koji kaže, dok smo kopali hendek, kaže, udarili smo na veliku stijenu, veliki kamen. I kaže, Allaho, poslaniće, šta ćemo? Evo ga. Kaže, evo stijena nam se poprećila, šta da radimo? Poslanik se alejhi ve sellem kaže ja ću išala izvad. Ja ću izvad. Pa kaže prišao je u stijenu, kaže, i poslanik Salavavi Selem kaže, a držao je, držao je na sebi kamenje. Znači od gladi, ovo je bilo još ono, tri dana, kaže, nisu skoro pa ništa jeli. Pa kaže, poslanik Salavavi Selem uzije kramp i udari po stijeni, a ona se, kaže, rasu u prašinu pjesak, stijena. Pa kaže, Dalje prenosi, kad dok smo kopali hendek, ispreći nam se stijena koju nismo mogli razbiti. Požali smo se poslaniku, sallallahu alaihi veselem, on reče, dođe uzje kramp i reče, bismillah, zatim udari jednim zamahom. Gledajte ovo. Poslanik sa sallam uzao kramp, znači uzao kramp, digao ga i rekao, bismillah, i udario. Uradio ono što je do njega. Udari mu sa štapom ako da se rastavi. Nemoj ko sufije. 20 dana ko ubleha krenu izgovarat Allah pa na kraju više nemoj snage pa samo ću uh, uh, uh. Valjda im teško. Samo ću uh, kad će stat, više ne mogu izdržat. <laughs> Ovo je gotovo. Zataš? I onda očekuju, kaže, tako su tamo u, u, u između Egipte, Alžira, činim se, ne znam tačno, kad su napaleni mušička vojska i oni su milion sufija izašlo, izvadilo drva i trače kalke rame da imala dani da propuse drva da budu topovi. Došli ovi svi poklali. Eto, vidi ovo. I kaže, poslanim se veselim, reče Allahu Ekber i otkide se koma stijene. I gledajte sad, hendek, glad, neimaština, deset hiljada mušrika ide sa židovima, na čelu sa jevrejima, da napanu muslimane. Tu su žene, djeca, grad je u pitanju, din je u pitanju. Najteže moguće okolnosti što kakve mogu biti. Još se i kamen ispričio, jel da? Poslani sa vselem, udara kamen. Kaže, bismila, udari kamen, kamen se pr... raspuši sad. I kaže, Allahu Ekber, Pa su sami stali gledaju što hoće da kaže. Kaže, poslanik ve sellem: dobio sam ključeve Šama, tako mi kaže Allaha vidim njegove crvene dvorce. Pa kaže dalje, ovog momenta, potom vidim, kaže, zamahnu drugi put po stijeni, kaže i udari, otpade drugi komad, a on reče, Allahu Ekber, osvojiću Perziju, tako mi Allaha. Ja vidim bijele dvorce na trgovima sada. Allah mu dao da vidi. Pa kaže, i treći put udari, kaže, Bismillah, pa se izdrobi ostatak stijene, on reče, dobio sam ključeve Jemena, tako mi Allaha, sa ovog mog mjesta vidim vrata Sune, a Sune, Sune kaže, i gledajte šta Resul, zašto Resul sa ostalim, šta im govori? U takvim momentima govori da će Islam šta dominirati. Ovakve stvari može i treba da govori čovjek samo koji je ubijeđen. Da se konstantno i u najtržim trenucima, momentima, ljude motiviše na pobjedu, na uspje, na uzvišene cilje ove vjere u, u kakvoj god situaciji oni bili. A ne mogu biti gori od ovih najbolji. Gladni, žedni, bosi, umorni, kopaju krampovi u rukama i čekaju ogromnu bitku. Deset hiljada ljudi spremno da dođe. I on njima govori, ne, ne, vi ćete biti gorni. Svatate? Pa poslanik sve sve kad govori da će doći vrijeme da će drvlje kamenje govoriti o muslimanu, evo ga iza mene dođi u biga. Evo žido ovo iza mene, dođi u biga. Kaže poslanik sve sve sve Viš naši obavještani službi, <laughs> drvlje i kamenje. <laughs> Obavještavat će nas evo ga. I znate i sami Konstantinopolis, Rim, Sve zna, znate i sami da je to došlo u hadisima, da će se to desiti. To se desiti. To se mora desiti. I gledaj, kad znaš da se mora desiti, a desit će se sigurno, i nemoj sad da gledaš to što je se sve nešto skočilo da ovu dovu utrne. Fotaš, Ma to će se desiti. Ma ubij me, razapri me, ali će se to desiti. I meni je drago, neće se to i desi. I treba da ti se desi. A da bi ti se desilo to što treba da ti se desi, ti moraš orat dobro, da bi ti se nešto desilo. I vidiš kako oru. Oru, oru, oru, oru. I mora im se desiti. Oni se neće prestati boriti protiv vas, kaže Allah, te barak je sve dok vas ne odvrate od vaše vjere. Ako budu mogli ko vjeruje Allahu mora vjerovati u ove ajete ko ne vjeruje u ove ajete <laughs> on ne vjeruje ni u Allah <laughs> jednostavno ti ne znaš možda šta je u njegovom srcu praviš <laughs> da vjeri moraš da završiš ovaj za specijalistu ne ne ne kardiovaskularne bolesti ti to moraš rasporiti uzeti ovaj one, kako se zovu oni? Pa možete mi reći, nije bitno ba. Pa srce moraš ga iznet, a pazi, kad ga izvedeš, moraš ga men pokazati da se ja uvjerim. Kao dokaz. Kao dokaz da ja vidim da njegovo srce smireno uvjeri. On je toliko smiren da neće Allah na sežnju da pane. Tako je smireno. Ono će drhtat. I znaš šta je, predlažem ti ako vidiš da, da, da, je, da nije smireno i ostavi ga na polju. <laughs> Nema ga ni vraćati. Nudi doktor koji ne vraća srca. Kardiovaskularni bolesti. Jel da? <laughs> Šaj. Pa kaže, poslani Salovi Sreme kaže kao vojskovođa i strateg znao da će svi na valca sjeverne strane. Tu je napravio glavnu liniju obrane. Pa su, kaže, muslimani kopali hendek po cijeli dan. Čitav dan spremali, a najveće bi se odmarali. Hendek je završen prema planu, kurešije su se pomolile, kurešije s jedne strane sa 4000 vojnika koji se spustile naniže prema, prema sahabima. Gatafanska plemena i ostala koja su im se pridružila, gleda, još se pridružilo, iz Nežda pomolše se sa 6000 hiljada. Gledaj ovo oni pustinski lavovi, su ratnici. Sve dobri ratnici. Ovi mušici, braćo, nisu bili obični ratnici. To su sposobni ljudi. Čovjek pustinjak. Znate kakav je to, koja je to ljudina? Pum. Jer ti, lako se nama znaš, uđeš u, u VF komerciju ovdje u internet, internet, internet ću joj Internet si kupiš, korpaj tu, a lepo pustinje ova jede, spava, živi i ratuje. To su Ratnici. Protiv takvih se borili asabi. Znači protiv nimalo lošeg neprijatelja. Nego naprotiv. E! Pa, se, pa je Allah Tebara Kvetala objavio ajte prevodu značenja kaže kad su vjernici saveznike ugledali. Ha! Vidi sad još ova dva dajete, ja svaki put kažem još ova dva, nikad završite li? Ajde, Allah vam dao svako dobro, saburajte malo. Tam da baterija ne nestane. Neće, iša Allah. Nema veze, nastavit ćemo na palu. Ti samo reci, gdje? Jest. <clears throat> Ali ako me budete prekidali, nije da će baterije nestati, ga istruje, struje moglo nestati. <laughs> Allah vam dao svako dobro. Dobro, kaže Allah, te barke, Allah, kad su vjernici savjetnike ugledali, oni su rekli, čitat ćemo dva ajta. Oni su rekli, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem Kaže, Allah i njegov poslanik su istinu govorili. I ovo što su oni vidjeli, kad su gledali saveznike, sve se diglo protiv njih. Oni su rekli, ovo je ono što je obećano. A, e pa eto, nek zna svaki od nas. Ovo što se ponio od misije Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem doće ono što je obećano. Ali ono kad dođe što je obećano, to treba samo da ti učusti vjerovanje. Ili ćemo biti, ne daj Bože, od ove skupine. Kaže, kad su licemjeri i oni bolesni srca govorili, Allah i poslanih njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Dva ajta. Jedan za ponosne, a drugi za ponižene. Jedni su prihvatili, a drugi, pazite, nije ni počela borba. Ovo je veoma važno. Ovo je veoma važno da se za, zapamti. Nije ni počela borba. Samo je šta? Namirisana borba. <laughs> Namirisani su belajsuzi. <laughs> Namirisana je krv. Namirisano je proljevanje krvi, ocijecanje glava, namirisani su belaji, namirisana su iskušenja. u moglo bi biti svašta. Hajmo sad malo mudrovat. Viš da smo mudri. Pa je bježanje od dave mudrost. Da ne bi pozivao, to je najmudrije. Ovu mudrost, ja vjerujte, ne znam sam sebi objasniti kom ćeš bježati od dove? Kome ćeš pobjeći? Da ne pozivam, bježim Allah. Svatate? Neću pozivat, mora mi se nešto desit i ja bježim, tražim utočište kod Allaha da ne pozivam. <laughs> Gospodaru nebesa i zemlje, pa kako moraš mirno spavat? Kako moraš mirno spavat? Zar te ne boli? Zar nema u tebi truna onog osjećaja da kažeš sam sebi, ostani se, vanu lako. Pa mora neko. <laughs> Šta ćemo? Allah me uputio, dao mi uputu, dao nam da vidimo, dao nam svjetlost i mi sad vadimo baterije i hoćemo umjesto infracrvene, one noćne da imaš sve, ti sve samo na onaj žižak od akumulatora, kao fiće, oni mali. Samo piljiš malo. I kao se kaže, otvori oči da vidiš, bolam, aj šta ti meni govoriš, vidim ja dobro. A šta vidiš, otvori oči, ama vidim kad ti kaže. Ne vidiš ti ništa. <clears throat> Pa je poslanik sallahu alaihi sallam izađe sa 3000 muslimana, okrenut u leđima, brdu selu, i kaže, tu su se učvrstili, između njih i neprijatelja je bio taj hendek koji su iskopali. I stalna parola Allahov poslanika sallahu alaihi sallam i ashaba je bila, oni neće pobijediti. Parola je bila, oni neće pobijediti. Pazite, znali su ashabi da će biti mrtvi ashaba, mišala, da će biti. I bilo je odmah u startu, šest ashaba je preselilo. Ali su i oni znali, i oni su govorili, oni neće pobijediti. Šta ovo znači? A mi ne moramo izgubiti nikad. Ti hoćeš džernet. Ti hoćeš da uđeš u džernet. Hoćeš da uđeš sa, jest, djevojkama narava divnih da se kod njih smjestiš u njihove tople postelje. A? Inša Allah. Kako se odmah nasmijete kad vas povide, ona odmah maši. <laughs> žena ljubac, jesli? Osune taj vol žene. Ja govoram. Ali koji su halal? Ja Nemoj da tumačimo sad. E. Znaš, znalac. <laughs> Samo što je dozvoljeno. Samo što je dozvoljeno. Dobro, braćo. Toliko za večeras nastavit ćemo uz Allahom pomoć idući put. Allah molim da vas obila to nagradi za sabor. Allah molim da sjedini srca muslimana, da se okoristimo od ovog prije svega ja pa i vi. Ono što sam pogrešio, to je od mene šetano što sam pogodio, to je od našeg gospodara Tebare Kevotala. Allah molim da nam greje oprosti u džene da se uvede. Subhanak Allah, ume bi handik, ešadu ila ila entes takvrke, uvetu obulike. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر سمع فالقعود منعما منعما قلبها حياته فتقرأ www.altak.com Soba put vjernika مقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. ألم ألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kaže mnogo toga a najmanje istine Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom Postovani uživo širok izbor audio predavanja daje sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih minbera. Halil izzati masrođa, fa hujulu Allahi qad imtalaqat, subhanil izzati masrođa. Posjetite nas na www.auto.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esune.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fikr, أشرق النور المبين وأتى الهاب الأمين هلنا الكون في هذا